أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي neka je nezmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na Allahu poslanika miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Molim Allaha Đelešanu da nam podari prije svega iskrenost u našim namirama i u dijelima i da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo imati koristi na Dunjaliku i na Hiretu. Mi smo došli do šestog hadisa, ali tako? U ovim eh, jeli, zimskim hladnim danima čovjeku se nije, nije jednostavno ni nakaniti jel, da dođe i da sjedi onako ne toploj prostoriji da, da uči, da sluša i da uči i to je jedan jeli, znak čovjekove strajnosti u hajru dobru kada savlada sebe svoj nefs, ne, ljudski nefs, ljudska duša je sklona ljenčarenju i, i spavanju i neradu i čovjek treba da se bori protiv svoga nefsa i da ga tjera da bude aktivan. To je da natjera sebe. Čovjekom, u čovjeku imaju te različite ili snage i dobra i zla. A izvan čovjeka je šetan koji ga stalno odvraća od dobra, navraća na grije. Mi smo došli do šestog hadisa koji govori o halalu i haramu. I ovaj hadis smo već spominjali tamo prilikom jeli, komentara prvog hadisa, ako se sjećate u kojem kontekstu smo ga spominjali, ovaj hadis od Nu'mana ibn Bešira. Ona četiri hadisa na kojima se temelji vjera Pa i ovaj hadis spomenut između ostalog. E, ono, provjeravanje hadisa ostavit ćemo kasnije poslije ovog zakona, što završimo večerašnji hadis. Večerašnji hadis glasi na arabskom an Ebi Abdillahi Nu'man ibn, ibn Bešira radijallahu anhuma kale إن الحلال بين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محاربه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم وقد أبو عبد الله نعمان ابن بشيرة radijallahu anhuma se prenosi da je rekao čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže zaista je halal jasan i zaista je haram jasan a između njih to jest između halala i harama su sumnjive, u stvari manje jasne stvari koje većina ljudi ne zna pa ko se bude čuvao sumnjivi stvari sačuvao je svoju vjeru i svoju čast ako padne, odnosno zapadne ili počini sumnjive stvari, počinit će haram kao pastir koji čuva stado oko zabranjene zemlje i skoro da uđe u nju. U istinu svaki vladar ima svoje granice, to jest ima svoj zabranjeni prostor kojim jel, nikome ne da, da da se približi tom prostoru, A zaista su Allahove granice ono što Allah zabrani u harami. U istinu u tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je čitavo tijelo, ako je on bolestan ili pokvaren, bolesno je čitavo tijelo, to je srce. Hadis bliži Buhari i Muslim. Kao što sam na početku spomenuo, ovaj hadis je jedan od temeljnih hadisa vjeri. Sa onim hadisom o nijetu, sa onim hadisom da išere da Allah ta'ala anha njega smo spominjali prošli put i Koji je četvrti hadis? Sjećate li se? Koji? Ne, ne, ne mislim, mislim na oni hadise kojima se jel, temelji vjera. Sjećate li se? Od Aiši, taj smo spomenuli, jeste. Jeste, od, od, od eh, ibn Abdullah ibn Asa, jeli? li? prenosi se da je uh, poslanik Ali Salat Vrsa nam rekao od ljepote Islama je da čovjek ostavi ono što ga se ne tiče. Ovaj hadis govori o halalu i o haramu i govori o sumnjivim stvarima. Međutim, na samom početku malo ću da se dotaknem samog prenosioca hadisa zato što ponekad e, čija biografija onako posebno zanimljiva spomenut ću moj prenosioce Nu'man ibn Bešir, rođen u Medini. 14. godine po hijri. Znači relativno mlad. Kada je rođen, majka ga je donijela Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, koji ga uzeo jel, u svoje naručje, uzeo hurmu, izmekšao svojim, svojim jeli, ovaj, usnama, odnosno zubima i stavio u njegova usta. To je to se navodi ovaj ovaj ovaj postupak se navodi od sunneta el poslanika ali salatu selam kada se novorođenče eli kada se rodi da je to lijepo Kaže, ovo je bilo prvo novorođenče od Ensarija nakon poslanikog, alaihi salatu wasalam, dolazka u Medinu. Znači, prvo novorođenče među Ensarima. Od rane mladosti, se po, od rane mladosti znači, on je prenosio hadise od poslanika, alaihi salatu wasalam. Kasnije, kada je odrastao, bio je namjesnik u, u Kufi, odnosno bio je kadija u Damasku i Homsu, u današnjoj Siriji. Prenio je 114 hadisa od poslanika alaih salat veselam i ubijen je u svojoj 64. godini. Kada je u pitanju ovaj hadis, jeli, on jasno govori o halalu i haramu i onim stvarima koji su između halala i harama. Pa ćemo prvo vidimo oko halala. Halal, e, ovdje se spominju e, nekoliko vrsta propisa. Prva vrsta je jasni halal. El halalul bejin. I to je ono za zašto postoji, što postoji jasan i kategoričan dokaz da je halal. Ono što niko ne može niti smije halaliti, pardon, haramiti. I u tom slučaju, ako bi neko haramio ono što je jasni halal, time bi postao, time bi izašao iz vjeri. Znači onaj ko, ko harami nešto što je jasni halal, time izlazi iz vjeri. primjer, ženitba, jedenje, dozvoljene stvari i tako dalje. E, pijenje dozvoljenih stvari, to niko ne može zabraniti. Poslanik Alihi Salatu Veselam nije napustio ovaj svijet dok nije u potpunosti pojasnio vjeru. I kaže poslanik Alihi Salatu Veselam, ostavio sam vas na jasnom putu, e, na tom putu je noć jasna kao i dan, i s tog puta neće skrenuti osim onaj koji je sam propast izabrao. Druga vrsta propisa je jasni haram. Jasni haram to je onaj Ona, to su one stvari za koje postoji jasan i kategoričan dokaz da su to zabranjene stvari kao što je alkohol, svinsko meso, krađa, ubijstvo i tako dalje. I ovim stvarima nema niko opravdanja jer su one opće poznate kao zabranjene, kao haram. Postoje i harami koji su manje poznati. Običnom svijetu su poznati harami i to, to je poznato i i neznalici i onome koji, koji nešto poznaje od vjere, poznati su harami da je zabranjeno slagati, zabranjeno ukrasti, zabranjeno jeli, ovaj, ubiti čovjeka i tako dalje. Međutim, postoje harami, stvari koje su harami, jasni harami koje običan svijet ne poznaje. Tim stvarima treba se obraćati, ako nam nije jasno ili halal ili haram, a postoji mogućnost da je jedno i drugo, obavezni smo se obratiti učenim ljudima da ih pitamo o tim pitanjima, tim meselama, kao što su međuljudski odnosi, brak, poslovanje, jeli? E, a naročito ovim našim današnjim vremenima, modernim vremenima, kada je mnoštvo novina, mnoštvo, da kažemo, nekih savremenih pojava na koje islam ovaj, treba da ima svoj odgovor, da da propis, da islamski učenjaci daju propis, ali u običnom svijetu te stvari nisu poznate. Recimo danas imamo banke, bankovni sistem, sistemi, e, novac, razmjena novca, kamata i ostalo. To su stvari toliko komplikovane jeli, u današnjem vremenu da zaista treba se obratiti ljudima koji su stručnjaci u toj oblasti koji će nam dati pravi odgovor. Također i u e, oblasti braka, u bračnom pravu, ljudi e, dosta griješe, mi imamo dosta primjera, ljudi koji se drže vjere da zbog svoga neznanja misli da je nešto halal, u stvari bude haram, ili obratno, misli da je nešto haram, ono halal. Zato se u pitanjima koja nam nisu jasna, o kojima nemamo znanja, moramo obraćati prije ovaj Kur'anu i Sunetu, to jeste učenjacima koji će nam to razjasniti. To nam je obaveza. Ne da nam bude običaj kao, koje, kao što je kod većine da se da prvo urade neke stvari i kad zabrljaju, kada pogriješe, onda dolaze i pitaju one koji koji im znaju objasniti to, ali već su napravili određene prijestupe i već je to kompliciralo i imaju određene posljedice. Zato uvijek prije bilo kojeg postupka za koji nam nije jasno je li halal ili haram, naša obaveza vjerska, ako mi ne znamo, da pitamo učene ljude. Fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Pitajte one koji znaju, je li ako vi ne znate. Znači imamo jasni halal i jasni haram. I oko toga je li, ne postoji puno nedoumica, osim kod ovih harama koji su nam manje poznati. Da vam kažem, puno je više, puno je više pitanja o kojima običan svijet ne zna ništa, nego oni pitanja, kada je u pitanju haram, nego oni pitanja o kojima običan svijet zna. Rekli smo, običan svijet zna one, one krupne harame i one harame koji, koji su svima poznati, međutim, pitanju međuljudskih odnosa, poglavljamo amelata, to je stvar koja je dosta nepoznata ljudima i, i po, pogavljamo na kehat, jel, bračno pravo i razvodi i to treba zaista, a, zaista pitati oni koji znaju. I treća vrsta su sumnjive stvari. Sumnjive stvari, muštebihat, ono što, kao što je navedeno u hadisu, ono što ljudima nije jasno. Je li halal ili haram? Ono za što ne postoji jasan dokaz da je halal ili haram. E sad, poslani Vesna ovom hadisu kaže وَبَيْنَهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ Između halale harama su te manje jasne stvari لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ koje ne poznaje veliki broj ljudi ili većina ljudi ih ne poznaje. I poslaniku alejhi salatu alejhi salatu vesselam preporuka je da se čuvamo, odnosno da budemo oprezni kada su u pitanju ove sumnjive stvari. Ako ne znamo je li njihov propis, trebamo pitati, to je ta opreznost. I postoji nekoliko vrsta sumnjivih stvari. Nisu sve sumnjive ili nejasne, manje jasne stvari na istom stupnju. Među prvu vrstu sumnjivih stvari spadaju pitanja oko koji se islamska ulema ili islamski učenjaci razišli. I, tu, I to spadaju sumnjive stvari za običan svijet, jel, naravno. I u ovom slučaju dozvoljeno je čovjeku da slijedi mišljenje bilo kojeg islamskog učenjaka u kojeg ima povjerenje, u njegovu vjeru, i njegovo znanje, u njegovu čestitu zbog obojaznost, ako svoj, ako svoj stav podkrepljuje određenim prihvatljivim argumentima iz Kur'ana i Sunneta ili iz Iđmajke Asa ako nema, ako nema jasno ili u Kur'anu i Sunnetu. Što znači da običan čovjek mora da, da ovaj, kada slijedi nekog učenjaka, njegov stav, on treba da malo razmutri njegove, njegove argumente. Ne da ga slijepo slijedi. Posebno danas, znači, koji je malo pismen, Znači imamo ljude koji su nepismeni u vjeri, kažemo oni stariji, međutim danas je pismenost dosta raširena, čak i pismenost u vjeri. Običan svijet koji se ne bavi dublje islamskim naukama može da čitajući i slušajući predavanja dugi, ovaj, jedan duži period, da pohvata neke stvari, da, da, da razumije što je, zato smo spominjali u prvom jel, predavanju, da razumije što je to hadis, što je to Kur'an, jeli, šta su to ajeti, šta je sahih hadis, šta je daif, da to razumije i da može vagati kad vaga između više učenjaka i njihovi argumenata da vidi da vidi da recimo neki učenjak navodi da daif hadis koji je odbačen i da je njegovo mišljenje iznimno, da je na drugoj strani većina učenjaka i tako dalje i da on sam može da mu se srce smiri pa da kaže da ja većinu učenjaka jer njihovi argumenti su jači. Meni su, meni tako izgleda, meni su jači i oni su ovaj, ubjedljivi u svom stavu. Zato ovdje ne treba, ne smijemo slijediti e, iznimna mišljenja islamskih učenjaka. Recimo, na jednoj strani ima veliki džumhur ili najveću većinu, veliku većinu islamskih učenjaka koji zastupaju određeni stav, a na drugoj strani imamo jednog, dvojstvo trojicu koji zauzimaju neki stav, neki iznimni stav, čiji argument su onako upitni. Jačina argumenta i vjerodostojnost argumenta je upitna. Mada nikada ne smijemo pasti u jednu zamku koj, u koju padaju mnogi danas, nažalost, a to je da misli gdje je većina da je tu hak istina. Ne mora biti. To nije pravilo. Jeste, poslanik alaihi salatu wasalam je kazao La tečtemi umeti ala, ala dalale, moj umet se neće složiti na zabludi, to je tačno, ali to ne znači da jedna manja grupica učenjaka ovaj, da nije na istini, da nije istina na njihovoj strani može i jedna manja grupica učenjaka biti onaj u pravu, iako je suprotnog mišljenja većina. Druga vrsta sumnjivih stvari su one stvari koje, e, znači sumnjiva stvar koja je rezultat miješanja halala i harama. Miješanja halala i harama. Znači imamo i metak ovaj, u kojem je pomiješani halal i haram. Bilo da je to naš metak, stvar naših roditelja ili i neko ko nam daje taj metak ili metak nekoga, nekog našeg poslovnog partnera s kojim poslujemo i to može biti. To su opet to sumljive stvari. Šta u tom slučaju raditi? Pa ćemo vidjeti kasnije malo, jeli? E kada je, kada je u pitanju jeli, ova, ove sumljive stvari gdje je pomiješan halal i haram, to spada manje jasne stvari. Šta da uradimo? Po pitanju metka imamo jeli, prvo pitanje ako je većina i metka halal. Ako je većina i metka halal, a manji dio i metka haram, recimo imamo takav i metak, a ne možemo razdvojiti. Lako je kad možemo razdvojiti. Pa kaže da čovjek ima izvore prihoda, jedan mu je čisti halal, a jedan mu je čisti haram. Možemo to razdvojiti, jel? kazat ja ću da uzmem iz ovog izvora, a iz ovog neću. U tom slučaju, kažu islamski učenjac, postoje dva mišljenja. Ako je većina imetka halal, da je pokuđeno raditi s takvim metkom, da je pokuđeno takav metak uzimati, jer ne znamo, ne možemo razdvojiti halal od harama, a imamo mišljenje da je dozvoljeno. Znači niko tu ne zabranjuje, niko ne zabranjuje da se takav metak koristi i da, da, ovaj, da ulazimo u poslovanje s takvim metkom i tako dalje. A kažu oni koji dozvoljavaju, navodi dokaz da je poslanik, ali i salatu veselam, uzimao, uzimao novac, dug od židova, a znamo da je u njihovom imetku bilo je halal i harama. Imamo situaciju kada je, kada je većina imetka kada je većina imetka haram. Ako je većina imetka haram, jedan dio islamskih učenjaka smatra da je haram poslovati i koristiti takav imetak. Naravno, osim ako, ako smo u nuždi. Ako smo u nuždi i nemamo drugog imetka, recimo roditelj nam se bavi haram imetkom i većina je harama, I mi nemamo drugih prihoda, drugih ovaj, izvora prihoda, ne možemo drugačije da živimo, onda možemo uzeti od tog imetka onoliko koliko, koliko nam je potrebno da, da, da normalno živimo. I kažu islamski učenjaci, znači ako je većina imetka haram, jedan dio smatra da je haram poslovati i ovaj koristiti takav imetak, a drugi smatraju da je mekruh, da je pokuđeno i ovo mišljenje ispravnije. Zato što je u ovom slučaju u tom imetku ima halale harama. E sad imamo ona i treći slučaj kada je imetak u cijelosti haram i naravno s takvim imetkom je zabranjeno, zabranjeno ga i koristiti i zabranjeno ga i poslovati s njim. Naravno ovdje se opet izuzimaju izuzima situacije kada je čovjek prinuđen da rura, odnosno kada je u nuždi, u tom slučaju je li može uzeti onoliko koliko mu je potrebno. Poslanik Alihi Salat Veselam kaže onaj ko se bude čuvao sumljivih stvari, sačuvao je svoju vjeru i svoju čast. A onaj ko se ne čuva sumljivih stvari, odnosno ovih manje jasnih stvari, on je poput pastire koji čuva stado oko, oko zabranjenih jeli, prostora, odnosno oko zabranjenih granica i skoro, odnosno vrlo je blizu da, da padne u taj haram. Kažu, kaže ovaj, da postoji još jedna podjela sumnjivih stvari, a to je kada u osnovi znamo da je nešto haram, pa onda posumnjamo da li je halal ili je haram. Navešu primjer da bude jasnije. Recimo, eh, neko ko je nevinik zaklao jednu ovcu, a drugu ovcu je zaklao vjernik. I mi ne znamo, znači ne možemo ni da pitamo, nemamo informaciju, ne znamo koje, koja od tih ovaca, koju od tih ovaca je zaklao nevjernik. Znači ne možemo haramiti ni jednu ni drugu, ne znamo koja je. Imamo suprotnu situaciju kada je nešto, kada je nešto u osnovi halal, pa posumnjamo da je, da je haram. Kao recimo čovjek, ili kada u pitanju žena njegova, da posumnja e, da li je da li je, da li je izrekao talak, to jeste razvod i nije, nije sigura, ne zna ovaj da li je ona razvedena ili još, ili još njegova žena. U tom slučaju, znači osnova je da je halal, međutim je da mu je haram. U tom slučaju pitaću učene ljude i razjasniće te, jeli, te stvari. Kaže dalje poslanik alaihi salatu wasalam, e, zaista svaki vladar ima svoje granice, odnosno zabranjeni prostor i zaista se Allahove granice ono što on zabrani u harami i zaista u tijelu ima jedan organ ako on u, u redu, ako je ispravan, u redu je ispravno je čitavo tijelo, ako on pokvaren, pokvareno je čitavo tijelo, e, to je srce. E, kada, kada je u pitanju srce, ovdje se ne misli na ono srce, ovaj organ koji koji pumpa krv, ovdje se prije svega misli na, na ono duhovno srce. Ono što je cilj islama, islamskih propisa, jeste uh, da srce bude zdravo. Da srce bude zdravo i da radimo na tome da svoje srce očistimo, jer to je jedini način da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan s nama i to je jedini način, odnosno uzrok sreće, i na dunjalku i na ahiretu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Na dan, to jest na sudnjem danu, kada ne bude koristio ni imetak, ni sinovi, osim onome ko dođe Allahu sa čistim srcem. El kalbu selim. El kalbu selim, jeli? To je čisto srce. Čisto srce od čega? Čisto srce prije svega od širka. Od širka, čisto srce od uh, onih unutrašnjih duševni bolesti kao što je zloba, kao što je ljudska zloba, kao što je mržnja, zavist, pohlepa, škrto, skibur, e, želja za ismijavanjem drugih, kao što je dvoličnost, kao što je želja za ovaj za autoritetom, za slavom i tako dalje. Znači, ako želimo da nam srce bude čisto, odnosno ako da nam bude zdravo, kao ovdje koji, ovaj, koji se spominje u hadisu, trebamo svoje srce, trebamo da ga očistimo od ovih bolesti. I to je jedan dugotrajan proces u, svač, u svakom srcu, u svačijem srcu, jel, svakog čovjeka, postoje, postoje različita, da kažemo, ta sjemena. I, e, i ovaj, šta će se razviti u njegovom srcu zavisi, od, zavisi od više okolnosti, zavisi od njegovog kućnog odgoja, odnosno zavisi od vjetskog odgoja, kako će ga njegovi roditelji odgojiti, zavisi od, od ovaj, okoline i sredine, zavisi od prijatelja, a po, po najprije ili po najviše zavisi od njega samog. Najviše od nas zavisi kako će nam naša srca biti, koliko ćemo se truditi da, eh, da nam srca budu zdrava, da nam srca budu zdrava od svih ovih bolesti. I zaista a, eh, nije jednostavno srce u, ovaj, u potpunosti učiniti, nije jednostavno srce u potpunosti učiniti zdravim, To kažem, to je jedan dugotrajan proces, zato je poslanik alaihi salatu wasalam stalno molio Allaha subhanahu wa ta'ala dovom koja je kratka, a onako korisna. Allahuma inni es'aluke kalben serima. Allahuma inni es'aluke kalben serima. Allahu moj, eh, tražim od tebe eh, zdravo srce. Zato kažu islamski učenjaci da ponajviše treba povesti računa i obratiti pažnju obratiti pažnju na svoje srce u našem stalnom jeli, e, odgoju i napredovanju. Treba najviše pažnje i truda uložiti da svoje srce očistimo, očistimo od ovih negativnosti. Ja sam večeras planirao da završimo ovaj dva hadisa s obzirom da, da imamo ograničen broj sedmica kako bi mogli završiti ove hadise do, jeli, do Ramazana, Bibni Lajtala, pa ćemo večeras krenuti sa drugim hadisom hadis koji govori o nasihatu, sedmi po redu hadis. Hadis koji je kratak i jasan. A na arapskom glasi an Abi Ruqayyete, Tamim ibn Aus ad-Dari, radijallahu anhu, anna nabija sallallahu alaihi wasallam قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه المسلم رواه مسلم Kaže, od Ebu Rukaije, Temima ibn Eusa Edarija, se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, vjera je nasihat. Objasnit ćemo kasnije ovaj pojam što znači nasihat. Pa smo rekli Allahu poslaniće, jer ovdje se ovom, ovoj predaj se ne navodi jel, Allahu poslaniće, nego samo rekli smo kome ili prema kome. Pa je poslanik alaihi sallatu wasallam rekao prema Allahu, prema njegovoj knjizi, prema njegovom poslaniku, prema muslimanskim vođama ili vladarima i prema svim drugim muslimanima. I ovaj, ovaj hadis je također spominje među onim hadisima na kojima se temelji vjera islam. Nasihat u nas je prvdje kao savjet. Međutim, ovaj nasihat ima jedan širi pojam. Ima jedan širi pojam, a to je uh, ispravnije ga je prevesti kao, kao jeli, iskren odnos. Kao iskren odnos. Jer ne možemo mi nasihatiti ako bi preveli, nasihat kao savjet. Ne možemo to, ne možemo nasihatiti mi Allaha ni njegovu knjigu, njegovog poslanika, nego se može ispravno prevesti samo tako se može uklopiti u ovo značenje u kontekst da je to iskren odnos. Iskren odnos. I zaista u ovom hadisu poslanika Ali Salat Vesa nam kaže da je vjera da je vjera iskren odnos. I ovaj hadis je povezan sa prethodnim hadisom. Čovjek, ako želi da bude pravi musliman i da mu je vjera ispravna, mora imati ispravno srce. A ako imamo ispravno srce, čisto srce od zlobe, od zavisi, od mržnje, od pohlepe, od eh, samoljublja i tako dalje, onda uh, ćemo imati iskren odnos prema svima. I prema Allahu subhanahu wa ta'ala, i prema njegovoj knjizi Kur'anu, i prema njegovom poslaniku, i prema vladarima, muslimanima i tako dalje. Uh, ovaj uh, prenosan hadise Temim ibn Eus Edari primio je islam 9. godine po hijđri, bio jedan od najpoznatijih ashaba. Sa poslanikom Ali Hisrat Vesanam je učestvovao u mnogim bitkama, a bio je veoma postojan i ustrajan u vjeri i, i veoma učen. Sad se ovdje o njemu navodi jedna, jedna informacija koja ne znam koliko je sad tačna, jel, da je znao proučiti cijeli Kur'an na jednom rekaatu. I to je zaista nešto što je nama nezamislivo iz Medine je prešao u Šam nakon ubijstva Osmana radijallahu ta'ala anhu. Nastanio se kasnije znači, u Jerusalemu gdje je 40. godine po Hidžri umro. Ukopan je u jednom selu pored grada Halila i taj, ovaj, taj grad i dan danas postoji. Od poslanika ali je salatu wasalam prenio je 17 hadisa. Vidimo da su ashabi, kada se pojavile fitne dolje na, u Hidžazu, to jest u Mekki Medini, da su mnogi od njih išli u Šam jer tada je u Šamu bilo bolje stanje i tražili su spas u Šamu, jer poslanik Ali Islalat Veselam je u mnogim hadismu ukazivao na, na faldilete Šama, odnosno ovaj, tog prostora Palestinije, Sirije i Jordana. I mnogi islamski učenjaci, mnogi ashabi su gore završili svoje živote nakon, nakon osvajanja islamskih, nakon, jeli, ovaj, e, nakon širenja sunneta, odnosno širenja islama na tim prostorima. I Šam je uvijek ostao i ostaći do sudnjega dana. Nažalost, danas, danas se u Šamu dešava nešto zaista što je bolna rana cijeloga umeta. U Šamu muslimani krvari, u Šamu muslimani jeli, proživljavaju um, jedno zaista nezapamćeno iskušenje. Ovakvo, ovakvo krvoproliće se ne pamti još od, od vremena Tatara, kada su harali jeli, uh, na muslimanskim svijetom. Ovaj hadis, rekli smo, govori o nasihatu ili savjetu koji u suštini znači iskren odnos u riječima i u dijelima. Iskren odnos u riječima i u dijelima. Sad ćemo se malo osvrnuti, jeli, šta znači na, e, biti iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala ili imati nasihat prema Allahu. Prije svega to podrazumijeva čvrsto vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala da je on naš stvoritelj, da je on naš rab, da je on halik, to je da je stvoritelj svega robovanje samo njemu. To je ibadet, odnosno to je tevahidul uluhije. Robovanje samo Allahu subhanahu wa ta'ala u svim vrstama ibadeta. Izvršavanje onoga što je naredio, a izbjegavanje onoga što je zabranio. Voljeti ono što Allah voli je prezirati ono što on prezire. Biti privržen vjernicima, a odreći se Allahu i neprijatelja islamski učenjaci kažu nasihat Allahu je iskreno, prije svega iskreno vjerovanje u njegovu jednoću, njegovo, uh, njegova Allah, uh, božanska svojstva i nijekanje Allahu svake manjkavosti. To je vjerovati da on savršen i želja za onim što izaziva njegovu ljubav i zadovoljstvo, a izbjegavanje svega onoga što izaziva njegovu srđbu i njegovo jeli, nezadovoljstvo. To je ukratko šta je nasihat jeli, prema Allahu, odnosno iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Iskren odnos prema njegovoj knjizi, vjerovati u sve Božije knjige, a posebno u Kur'an, kao posljednju Božju objavu, vjerovati da je ona jedina sačuvana od, od iskrivljenja, jeli? Vjerovanje e, da je to Allahov govor, da je Kur'an Allahov govor. Učenje i čitavanje Kur'ana, I ono što je najbitnije, rad, postupanje po Kur'anu. To je iskren odnos prema Kur'anu. I vjerovanje da je Kur'an univerzalni sistem života i da važi za sva vremena i za sve prilike. I da je on muđiza nad naravni govor. Naravno, danas mi živimo u vremenu kada se kada mnogi muslimani imaju jedan drugačiji pristup Kur'anu, kada se Kur'an se smatra svetom knjigom i svetim govorom. Međutim, ovo ostalo, ovaj odnos prema Kur'anu je upitan i sporan. Čak ni učenje Kur'ana nije zapostavljeno danas među muslimanima. Danas mnogi muslimani uče Kur'an na pamet. I uče Kur'an često ovaj čitaju Allahov govor na arapskom jeziku, što naravno i badeti dobro djelo. Međutim, ovaj segment odnosa prema Kur'anu u smislu života prema Kur'anu, to je posebno zapostavljeno. Nažalost, danas u, u islamskom svijetu, ljudi čitaju Kur'an, ali ga ne razumiju i vole Kur'an, vole Allahov govor, ali ne rade po njemu. To je zbog svoga neznanja, jer misle da je takav odnos prema Kur'anu ispravan. Naprotiv, uh, ispravan odnos prema Kur'anu je pored vjerovanja i ljubavi prema Kur'anu i čitanja Kur'ana jeste da, da ga razumijemo i da radimo po Kur'anu. Samo tako Kur'an, je odnosno Kur'an u našem životu ima smisao i poluči rezultate. Uh, iskren odnos prema poslaniku, ali i salatu, vjerovanje u njegovo poslanstvo, pokoravati mu se u naredbama i zabranama, voljeti onoga ko mu je prijatelj, a mrziti onoga ko mu je neprijatelj, uvažavati ga i poštovati, voljeti ga i voljeti njegovu porodcu, ehlul beti i njegove ashabe, cijeniti njegov sunnet, to jest njegovu tradiciju, prakticirati ga i oživljavati. To je iskren odnos prema poslaniku, ali i Naravno, ovdje bi moglo o svakoj ovoj pojedinosti jeli, govoriti pojedinačno i opširno, međutim zato nemamo vremena. Posebno što danas kažem i kada je u pitanju odnos prema poslaniku, ali i slat vesela, ima svak na svoj način tu, tu ljubav ispoljava. Kod nas su poznati, jeli, poznati su hvalospjevi, odnosno iskazivanje ljubavi prema poslaniku, ali i slat vesela, kroz, kroz onaj, te pobožne pjesme i ovaj, neke skupove i tako dalje, ali u, u stvarnom životu zapostavljanje njegova sunnata. To su absurdi ovog vremena. Apsurdi ovog vremena su da ljudi, recimo, koji tvrde i vjeruju da voli poslanika ili sladosan, da gore od ljubavi za njim. I da bi sve dali, život bi dali za poslanika ili sladosan. Kad vide ljude koji slijede sunnet, ismijavaju se sa njima, <laughs> i, ovaj, naziv, ovaj, nazivaju pogrnim imenima i čak što više vjeruju da su oni skrenuli s pravog puta i da one slijede sunet poslanika ili sladosan. Nažalost, to je sve, sve zbog neznanja. Znanje je najveći neprijatelj čovjeku. I što je na kraju bitno okoristiti se, odnosno okititi se poslanikom Alihi Salatu Vesna vrlinama, nastojati da budemo, da se ugledamo na njega, jer on, jer on nam je usvetun Hasene, najljepši uzor. Nasihat muslimanskim predvodnicima ili vođama, ovdje se misli na onu elitu, a tu spadaju i vođe i ulema islamski učinjaci. U čemu se ogleda lijep odnos, odnosno iskren odnos prema vlastima? Vidimo, islam rješava sve, sve, sve segmente ljudskog života. Islam rješava i to pitanje kako da se odnosimo prema vlastodržcima. I to je danas aktuelno. Ovo su pitanje obrađivali islamski učenjaci. Kaka, kakav odnos musliman treba da ima prema, prema vladarima muslimanskim? E sad, ovaj, ovdje je nebitno da li su oni, da li su to vladari koji vladaju u muslimanskoj zemlji ili u onoj zemlji koju ne vlada šerijat. Nebitno je. Ipak su oni muslimanski vladari. A ovdje posebno je naglasak na ulemi, na islamskim učenjacima. Govorim ovo s razlogom je danas, nažalost, mi smo u vremenu ove moderne tehnologije gdje je svako, svakom je omogućeno da pljuje i laje. I svako može da iskaže svoje mišljenje. Prije nije mogao. Na, danas na internetu na različitim društvenim mrežama može svako da blati, da pljuje, da širi dezinformacije, da kalja čast, to je opasno. Ljudi se ne ustručavaju, pametan i bogobojazan vjernik će se ustručavati da na, na društvenoj mreži komentariše nešto čemu nema dovoljno znanja i ovaj su, suzdržavat će se da javno kritikuje posebno muslimanske autoritete, odnosno muslimansku ulemu, muslimanske predvodnike i vođe. To nije od ehlu sunnata val džemata. To se zove tešhir, javno sramoćenje. Jer ovaj javno savjetovanje je u stvari javno sramoćenje. Musliman, e, Islam nas uči da, da druge muslimane savjetujemo tajno. Jer ako, ako vidimo da je naš brat u nekom, u, u nekom da kažem, belaju, odnosno da griješi, naša je obaveza da ga savjetujemo, tajno. Jer savjetovanje javno je sramoćenje. Bolje da ga nisi savjetovao danas na Facebooku, jel da ne govorimo o tome. Zato treba biti oprezan, treba se sudržavati javnih stavova, posebno ako čovjek nije na, načisto šta se dešava u ovom vremenu, ti, te ovaj, ove opće pomućenosti u islamskom svijetu, pa više ne, zna, ne znaš niko pije, niko plaća, treba se suzdržati. Ako neko treba da kaže svoj stav, da iznese stav, to treba da budu islamski učenjaci koji će kazati lijepo na jedan islamski edep, Neće ovaj, neće kaljati čas, neće e, širiti neprovjerene vijesti i tako dalje. E, naš odnos prema islamskim vođama i ulemije pomoći im u odgovornostima koje su na njihovim leđima. Pomoći im u tome, ne odmoći. Danas, je li, danas većina svijeta koga god im postavi za vladara ne volja. Bilo da je, kogod da je lider ne volja. Također ukazati im na grešku ako pogriješi, a rekli smo kako to trebamo, javno nikako. Posebno ako se, kao, radi o onim e, najvećim muslimanskim liderima, predvodnicima koji su na vrhu, lokalne imamo, jeli, one manje, ali one, oni posebno su važni, oni koji vod, predvode muslimane. Ukazati im na grešku ako pogriješe, sakriti njihove nenamirne greške. Čovjek ako nenamirno griješi, pogriješi, pa čak i njegov grijeh lični treba sakriti, to je, to je princip islama, sakriti ga. A ne mi, to, mi mislimo da je, da je to džihad, borba na lahom putu, da dok čujemo nešto, neko ima na Facebook, prosim, ona postavi to. Da, da ukažemo na hak, jeli, da, ovaj, da pobijemo ovaj, neistinu i tako dalje. Sve dok je brat musliman, ne smijemo kaljati njegovu čast, pa čak i ako, ako on pogriješio, ako uradio to što, što islam zabranjuje. Kaže, kupljati muslima, muslimane oko njih. Jedinstvo, jedinstvo je imperativ islama. Nikada ne možemo naći. Danas ljudi griješe i misli da, da treba imati vođu koji je idealan. I samo takvu vođu traže. Ako ima bilo kakvu grešku ili propust, on ne volja, treba ga skinuti. Ne. Nijedan vođa ne može biti idealan, ne može biti savršen. Zato oni koji smo izabrali, koji su muslimani izabrali, koji vladaju, koji predvode, treba okupljati muslimane oko njih. To je čuvati jedinstvo i na najljepši način odvraćati ih od nepravde. Ako, ako ovaj vladari muslimanski predvodnici čine nepravdu, treba ih odvraćati od nepravde. nepravde. Otići je li ovaj posavjetovati ga lično, direktno ili indirektno i tako dalje. I na kraju eh, iskren odnos prema muslimanima. Naš iskren odnos prema drugim muslimanima ogleda se u tome da da ih upućujemo na svako dobro, dobro i dunjalka i ahireta. Da ih ne uznemiravamo, da im ne pričinjavamo ništa, nikakve neugodnosti i neprijatnosti. Da ih pučavamo onome što ne znaju, ako mi znamo, je li? Da sakrijemo njihove sramote, mahane, da odbijamo od njih štetu, a da nastojimo da im pribavimo korist, ako smo mogućnosti. Da im naređujemo dobro i da ih odvraćamo zla. Iskreno i sa blagošću. Da im volimo ono što volimo sami sebi da ih ne varamo, da im ne zavidimo ono zlo namjerno, jel? Ona zavist dobro namjerna, gripta koja se zove, hased je nešto drugo. Gripta je ona dobro namjerna zavist. Kad vidiš nekog u hajru, pa poželiš da i ti imaš taj hajr, ali ne se ovaj, željom da on to izgubi. Da ih znači ne varamo, da im ne zavidimo, da im čuvamo i metak, čast i ostalo. E, šta mi sve nabroja smo, jel, ko će, ko će ovo sve prema muslimanima, Ovaj, to je, veliki su ovo zahtjevi, tako? Vidimo da on, u biti jesu veliki. Zato što baš većinu ovoga mi prema drugim muslimanima ne, ne izvršavamo. Zašto? Zato što nam nemamo kalbun, kalben serimen. Nemamo kalben serimen. Zato je bitan na hadis prethodni da čovjek svoje čr, srce očisti, da mu bude prije svega iskreno prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako je iskreno prema Allahu, bit će iskreno i prema Allahove knjizi, prema poslaniku i prema ostalim muslimanima da im želi dobro, da im želi dobro. I to je osnova. Ako je naše srce čisto, mi ćemo u takvom stanju mi ćemo željeti svakom drugom muslimanu dobro. A ako nam srce nije čisto, ako je bolesno, ono oboljelo, kod nekog više, kod nekog manje. Rad, različite su stupnjevi tog duhovnog ili duševnog oboljenja. Imate muslimane koji su, koji su bezobrazni, koji čini drugom zulum. Musliman čini zulum, otvoreno, zna da je zulum klanja svaki vakat i nahađu išao, ali zulum pravi. On je na poziciji i u stanju da napravi drugom zulum. Imate muslimane koji uznemiravaju druge muslimane i tako dalje. Da ne govorimo o ovim drugim detaljima, jeli, da, da volimo bratu muslimanu ono što volimo sebi, da, da nas raduje njegov uspjeh, njegova sreća. Nažalost, a, naša srca su danas bolesna, pa u nas je u većina, većina ovoga suprotno. Vidimo brat da napreduje, kod nas se pojavi zavist pa, na, pa nas izgrize iznutra. Jel? Ako vidimo da, da je brat radostan, nama krivo što je on radostan. I tako dalje. Zato treba raditi na, na, na tome da ovaj, svoje srce odgajamo. Da ga očistimo, da, ga, da bude zaista ono čisto srce. Ako bude čisto srce, onda smo uspjeli na Dunjalku i na Hiretu. To je, to je biti suština naše, ovaj, življenja naše vjere. Ako naši ibadeti i naša dobra djela ako ne ostavljaju trag na našim, na našim srcu, onda nešto nije u redu. Onda moramo dobro se prispitati, jer e, mi imamo, dok smo još živi, imamo vremena da poradimo na svome srcu. Ali ako umremo i ne dođemo pred Allaha sa, sa ovim čistim srcem, bi kalbin selimin, onda smo, Boga mi, u nevolji. Onda smo u nevolji. Jer kao, ponovit ću ovaj ajat, ali Jevme la infa'u malu ve la benun, illa men et Allah bi kalmi salim. Na dan kada neće koristiti ni metak ni sinovi, osim onome koji dođe pred Allaha od čiste, čista srca. Rek smo čisto od ovih širkova, širkijata i svega ostalog. I čist iskren odnos prema muslimanu. Nije imao ni mržnje, ni zavisti, ni, ni zlobe, ni ljubomore, ništa. Znamo onaj hadis, onaj hadis je onom čovjeku kada je ulazio nekoliko puta u džami, pa je poslanik Ali Salatu Veselam rekao da je sad će vam ući stanovnik, jedan od stanovnika dženneta. Pa Abdullah ibn Amr ibn As uh, to ga je zainteresiralo da vidi ko je, ko je taj i šta on radi tu. Stanovnik dženneta, jel, kaže poslanik Ali Isilat nam njegovo svjedočanstvo je sigurno potvrđeno. Pa odšao kod njega, prenoćio pod izgovorom da ima neki sukom sa, sa ocem i vidio da ništa posebno ne radi. Klanja onako, čak ne noćni namaz, pa upitao, jeli, upitao ga je kasnije Šta je te dovelo do tog stupnja da poslanik Ali Salat Veselam o tebi kaže da si poslanika dženeta? On je rekao ništa osim ono što se vidio. Abdestim klanjam i kaže osim što kaže svaku, svako večer ili svake večeri legnem, a u mome srcu nema ni malo zlobe prema ostalim muslimanima. Što znači da je to biti, biti suština vjeri, o čemu govori i ovaj, oba hadisa koja smo večeras spominjali, ovaj prvi u onom zadnjem dijelu i ovaj jeli ovaj drugi koji govori o nasihatu iskrenom odnosu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje i čisto srce i da nas učusti na putu vjere i istina. Amin. Rabbel alemin. Kulu ma tesme'un. Wa stakfirullah li velikum wa li muslimine. Min kulli dembin. Fa stakfiruh innahu huval gafur rahim.